Silang ka sa ito Nakikita ng magulang mo At ang kamay nila ang iyong ilaw pati pagtulog mo Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Team Leia's grand finalist, Mitoy! With his out-of-this-world interpretation of Anak by Mr. Freddy Aguilar, which was translated in 23 different languages. Hindi na tayo magtatanong sa iba pang coach, dumiretso na tayo sa mismong coach. Coach Leia, how was it? First, First of all, good evening everybody. Unang-una gusto ko lang magbigay pugay kay Gerard Salonga, yung gumawa ng napaka Nakakapanindig balahibo ng aregla niya. At saka gusto ko rin pasalamatan si Cesar at si Gino Aguas na ang galing nyo talagang gitaristang tumugtog. Umaangas pati ang looks nyo. Mitoy, incredibly proud ako na ako yung napili mong coach para sa journey mong ito mula sa blind auditions. Na in love ako sa bosses, hindi pa ako umiikot at wala talaga ako masasabi kundi napakagaling mo, napakalaki ng puso mo. You are truly the most... Yung skill level mo, wala kang katulad. Unang, unang bigkas pa lang, pumupunta na yung puso ko sa lalamunan ko, sa galing mo. Uh, no, ma'am. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Salamat. At umikot ka. Thank you very much. Hi. You are, for me, the most deserving person right now who deserves that title. You are the voice of the Philippines. Thank you, Coach Leah.